E, sljedeće pitanje, kaže Esselamu alaikum, alaikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. E, da li je predaj koju, preno, e, koju prenosi Ebu Hurir radijallahu anhu, a u kojoj stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam za onoga ko klanja četiri rekata prije i četiri rekata nakon džumije namaza vjerodostojnja. Ukoliko je vjerodostojnja, molim za kratak komentar da vam Allah da šalno podari uspjeh. Amin. Odgovor na ovo pitanje, meni nije poznat hadis, uh, vjerodostan narodno hadis u kojem je došlo spojeno uh, spojeno uh, da se klanja četiri kata prije ovdje riječ je tako o klanjanje četiri prije nakon džume namaz, riječ je o džume namazu. Znači, nije mi poznato da, da postoji hadis vjerodostojan, da se klanja četiri kata prije džume a, i da u istom hadisu došlo da se klanja četiri kata nakon džume. A, odnosno, E, ispravno da nema e, nema čak ni veoma slabih hadisa da nema vjerodostojnih hadisa čak ni slabih hadisa o klanja e, klanjanju suneta prije džume namaza samo što ima klanjanje prije džume namaza to je hadis koji govori o klanjanju tahijetu mešida odnosno onom koji uđe uđe i klanja, znači e, svejedno bio imam, e, počeo sa hudbom ili nije počeo sa hudbom, da klanja dva rekata tehijet od mešćida i ima drugi hadis u kojem je došlo, jel, da je mu stehar klanjati e, na filu, znači e, koliko čovjek hoće rekata, može klanjati 6, 10, 16, koliko hoće rekata kada dođe u džamiju prije što izađe imam na mimbe. E, to je došlo u drugom rivajet predostavno koje bilježi Buhare i Muslim, iz kojeg se razumije to, jel, da musliman klanja koliko malo što odredio od na fili. Znači, može klanjati i e, o, Arab je da klanja koliko hoće rekata, ali to ne ulazi u potvrđene ili nepotvrđene sunete džume namaza. Znači, tako nešto ne postoji u hadisima. Ono što postoji da se, uh, od, od suneta, a to je nakon džume namaza, uh, da je došlo, da je poslanik sallallahu sallam uh, u, u, u rivajati vredosti, znači u rivajatima od, uh, od mnogih ashaba, da, da je klanjao dva rekata nakon džume namaza, uh, u drugim rivajatima je došlo da je klanjao četiri rekata, dva po dva. E, dio učenjaka kaže jel ako klanja ako klanja e, dva rekata ako klanja dva rekata onda je, kaže e, ta dva rekata se klanja kod kuće kada dođe kući ne da klanja u da nakon džume namaza klanja dva rekata ako klanja četiri ta četiri klanja treba klanja ako klanja u mešidu klanja četiri rekata međutim kao što kaže šejh Albani rahmeullah za takvu podjelu e, e, nije došlo u hadisima, znači da onaj koji klanja u mešidu klanja četiri, onaj koji klanja kod će klanja dva, nego u hadisima došlo uopće, onda je, da jedno jednom prilikom klanjao poslanik sa dva rekata posle džumi, u drugo drugo prilici klanja četiri rekata. I to je ono što je sunnet klanjati, dva ili četiri rekata nakon džume namaza, to je ono što ima i tako i se klanjao posle džume namaza. Prije džume namaza nema nikakvih suneta, potvrđeni i nepotvrđeni, osim tehijetul mešida i općina file, naravno. E, e, tako da mi ovaj hadis jel, apsolutno nije e, poznat, niti postoji da, da se klanja četiri kata potvrđeno, potvrđeno, sudite prije džumije namaza, Allah zna najbolji.